A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga diez, a la huelga cien a la huelga madre, yo voy también, a la huelga cien, a la huelga mil, yo por ellos madre y ellos Flipa, ¿se ikusten zuen el hilo? Como tiende a... Bueno, pues hemen gaude berriro ere gure irrati kaskarre honetan eh. eta gaurko egunean zenbat garren dugu? Pues uste dut dela laugarren irratzaioa hasi ginen orain dela orain dela pues la bilabete eta pues hortan jarraitzen dugu ilabetero esaten eh, herrian gertatu diren berrien inguruan pues egiten. Eta, gaurkoan seri buruz hitz egingo dugu titiz? Pues principios genekan prentzatua hitz egitea eh productos tubulares de inguruan, baina porque bada dakizunez egon ziren e, eh, gurgan, definidan <coughs> da, egon dira greba indefinidan egon dira hilabete bat eta piko martxoaren sortzitik aurrera eta orduan gogoren konpentsatu auki gorako kristongo reperkusinua e, elkarrizketatzea, ze gainera asko ziren trapagakoak eta da gauza bat importantea gure zonaldean baina justo joan ginen egitera elkarrizketak deskomokatu zen greba eta orduan bertan bera geratu zen elkarri, bertan bera geratu elkarrizketak eta orduan ezin izan genuen informazioa lortu de primera mano. Esan daiteke iaia ia, guri esker, ez? Eh, bai, bai, bai, izan zen, bai, izan zen justu joatea eta, pues hori, karma edo zaki ze justo justu urzelai, zen ditzen da, urzelai, urda, urda, urdazi, urdazia, ez, e, eh, zean da, tio, le, putuztu ese como presidentea, urdazia, tipo horrek guzi gintuen hor joaten eta esan zuen, uh, trapango gaztetxekoak. Así que, bu, desko bueno, e, esan dute erea ez dutela ez dutela aurrera eramango, pero bueno, tampoco que igual es para que desconvoque la huelga y luego en un añito vuelve a la cara Bai, ¿no? nire ustez hau gutxi barru berriro ikusiko dugu nire ustez, ez dakiz egati, baina tamales greban egongo dira gutxi barru berriro Baina, bueno, eh aurrera jarraitzeko... Bai, baina hori viene, al pelo, o sea, bai, que viene al pelo porque gaur segunda. Gaur da maiatxak bat e, langileen eguna e, ez lanaren eguna langileen eguna borroka eguna eta historikoki ba, langile guztion e, ba, borroka borroka eguna ez e, langile klasearen borroka eguna por décima vez Eta e, gaurkoan horri buruz hitz egingo dugu pizkat maiatzak bat eh e, borrokak, langile klasearen borrokak Eta hortaz aparte, zer gehiago... Eta gero horretaz aparte, e, <clears throat> ditugu hemen basetxe gaztetxean enzaretzen dituzten e, eh, dituzten bitalde, budu txiken eta, eta txalaparta Eta hemen ditugu puseietako... E, eh, irukide bienak gutxikenekoak daukago manza eta ramaio egun on bai. eta gero estaldetik daukago ere txarapata tailerrak egiten dituena dela nire diot dio Joritz nahi baina da jeltzu hori zen arratsaldeon apa jeltzu eta hoe inguruan hoeekin egon gara bai debatitzen batitzen primero de mayori buruz eta gero bai egiten elkarrizketa bat pues haien taldearen haien taldeen inguruan ba En eh, resumen txiki honekin, pues hasiko gara, ez? Titi, jarriko dugu abesti bat. Bai, bai, eh? bai. Eta, vamos a darle caña. Ze abesti izango da? Nikola Bart. Eh, Nikola Bart. Bai. Here's to you, Nikola Bart. Bai. Eh, hori. De, de quién es? De... Eh, <laughs> bai, egia da, Ennio abesti bat. bai, egia da. bai, egia da, Ennio Bai, edo egin zuen berak versione bat. Berak egin zuen, uste dut, berak sortu zuen. Ennio Morricone, bai. Bueno, baina hau ez da... Horrein esalduko dugu Tipa batena, que ahora mismo no me acuerdo. Joana Baez. Hori, Venga, aurrera. Isto to Goazen ben gaude jasun moduan, maiatzak batean, eh eta nik eta nahi dugu pizka bat segatik nondik datorren maiatzak baten eguna, segatik egiten den, eta se, nondik datorren zen den pizka bat historia, ez? Pues maiatzak lehena da, eh eh pues, nazi artean moduz, langileen nazi arteko eguna definizioz Gaur egun en, kapitalismoak saiatzen da bere ganatzen eguna, gauza guztiak gauza guztiekin egiten duen moduan eta saiatzen da egiten pues hori festival bat moduan leku askotan eta ere da lesko askotan ditzen da el día del trabajo baina berez da eh, queda una farsa baina berez da es el día internacional del trabajador eta hori segatik da y trabajadora y trabajadora eta hori segatik da ba dauka bere jatorria pues justo mila sortziron tapiko garren urtean hor justo eh, ari zen ja sartzen gizarte industriala, mila sortzion eta laro bai, revoluzio industrialen garaiak ziren, eta ba justo hor, e, jende sume guztia bizizena hor herrietan, pues, utzi zituen bere herriko laboreak, eta joan zen hirietara, ze bertan zeuden fabrikak, eta bertan zeuden kristongo, pues, enpresa handiak, ze hor, principios, kapitalistek, ari ziren sortzen lana. Eta, ka, orduan kapitalistek konturatu ziren, gauza gauza aieta ez konturatu ziren, ari zela etortzen jende pillo, eta orduan haien interesak e, handitu nahian, pues, egiten egin zutena, eta egon ziren egiten denbora luze izan zen, pues, jende zume hori esplotatzea. Eta ba, ikusten da zelan e, jende asko ateratzen zen lanetik, oza, etxetik ateratzen zen, ateratzen zen gau, eh, goizeko lauretan, eta askotan etortzen zen etxera e, arratzaldeko sortxitan, eta ba, ez egoela inorako denborarik, bere familiekin egoteko, ez ez zeuden guztiz, guztiz, guztiz, guztiz, zapalduak eta esplotatuak. Hori izan zen mundu osoan zehar, baina orain zentratzen gara Chicago, Chicago herrian, Chicago irian. Baina, bueno, hori eh, ere oso ondo dakigu, ez? Hemen e, eh, mehatzaldi... mehatzetan, mehatzen inguruan sortu zen industrializazio e, horrekin ba, berdina gertatzen zen, ez? Baina, kasu bai. honetan gaude hitz egiten, Bai, bai, eh, ari ni ez ari nesa saltzen primero de mayo non dictador. Ah, vale, vale. Bai, egia da, que gero maiatxak bat ere da mundua zehar, baina ere mehatxaldean bai, ere menere bai, mierda baina sorrera bere ez da Chicago, eta bueno, orduan esan dugun moduan, jendeak lan egiten zituen ama bost dugunean, eta zen liada bat dela hostia, bakarrik hor atratzen zituztenak, eh, esan da, beneficiak, ziren kapitalistek. Eta orduan hasi ziren, bueno, beti bezala, baina orduan hasi ziren e, grebak egiten, greba oso handiak, eta hor Chicagoan, pues, ez dakitzen bat pertsona mobilizatu izan ziren, hilabete askotan zehar, pues, berrogeta mar persona, eta, eta gehiago eta haien eskaera, eskaera bakarra zen, eh, bueno, bakarra, haien eskaera nagusietako bat zen, lan egitea sortzi ordu. Haien lema zen 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para la educación. Hori zen haien lema para el ocio. Eh, eta, pues hori, eh, greba, greba, horiek izan ziren osa hondiak, eta mobilizatu zuten jende pillo, eta ere egon ziren istiluak. Eta, bueno, ba, hoien artean egon ziren istilu batzuk, eta atxilotu zituzten sortzi anarkista zirenak sindikatuak, oza, zeuden sindikatuak ez dakin non, eta ziren anarkistak ni hori da, dena. Eta gero, pues atxilatu zituzten eta leporatu zieten oregon ziren eh, zean da, oregon ziren e, guztiak e, egon zen epaiketa bat eta epaiketa hori esaten da ja dago idatzita izan zela guztiz guztiz guztiz eh, gezurra izan zen montaje polizial bat goitik bera eta lortu zen izan zen ba, sortzi anarkista horiek pues eriotxa zigor batean kondenatzera. Kondenatu zituzten, eta hil zituzten. Eta montatu zen errebuelo bat dela hostia, ze eh, juizioa izan zen eh, eh, montaje bat terriblea, e, no, ne, leporatu zieten kristongo gauzak egia ezinen, eta jendeak zekien euneko unean gesurra zirela, eta orduan, pues, greba joan zen, handiagotu zen pilo bat, eta pues berrogeta mila pertsonetik pasa ziren un mila pertsonera, jendea mobilizatu zen hortik aurrera pilo-pilo, bat askoz gehiago. Eta hortu hortik aurrera ja ez, dakien, ez dakit gehiago, baina hortik aurrera ja lortu zena izan zen eh sortzi ordu lan egitea, sea izan ziren, deitzen dira pizkat, los 8 mártires, no? los, mártires, los mártires de Chicago, zeinen gatik, bueno, izan ziren bultzada handia lortzeko, greba horietan eskatzen hori zena zela las 8 horas de pa, trabajo, 8 horas para el ocio y 8 horas para el descanso. Eta, no sé, hori da daki dana, beste adibide da, hori ikusi dugun eh, eh, esto, abesti hori nikonan bart, que más o menos da, eh, egun berdin, o sea, urte berdinetakoa, baina ez da txikagokoa uste dut. Ja, bizka bat izan ziren tipo, jekere ziren sindikat, anarkista batzuk ere zeudenak sindikatu, sindikatuta, Pero el sindicato no sé por qué lo digo, es que hori da agertzen dena. Pone sindic sindicalistas anarquistas, pues ni que se Tipo jek zeude de siren anarquista batzuk eta A ver, a ver, orain adizora jarri duguna bestiari buruz. Bai, bai, bai. ni ja maitu dut vale, vale, vale, vale. O sea, para que pa un resumen, porque un resumen. veo que te estás en Ah, vale, vale, un resumen. Un resumen. Eh, Maiatzak bat, mila zortzireun dala logeita zei garren urtean, kriston desfasada lan, lan munduan, e, revueltak eta greba konbokatu ziren paluno de baio, greba egon ondorio, segon ziren iztilu batzuk, apresatu dituzten sortzi anarkista, eta en un juizio farsa, como los que hay hoy en día, bai. e, hil zituzten, uste dut, bostiak bat ezik. Oh, Orduan, Eta hori geroz konprobatu izan da, juizio eta hori guztia izan zela farsa hutsa, eta hil zituztela anarkistak izatzea gatzik, eta sistemaren kontra borrokatzea gatik. Eta hor ikusi zen, ba, bueno, bos gaur egun ikusten duguna, ez? Borrokatzen duenak eta sistemaren kontra dagoena, pues, bere gain joaten da toda la fuerza de la ley, ez? Bai. Eta gain erizara, Nikola Bart, eh, abestiaren e, inguruan. Bai, ze, uno de maio, englobatzen da, eh, mugimendu obrero guztie, guztia englobatzen da el 1 de maio. Osa, hor dauden eskubide, lortu den eskubide guztiak, urteetan zehar, porque ez da, guztiak ez dira lortu eh, en la greba esa del 1 de mayo 1876 en Chicago, ere egon da mehatxaldean, egon da leku asko, eta Nikolan Bart egon ziren ere beste, beste leku batean, eta bueno, que dizin más. El 1 de mayo da, englobatzen ditu gauza guzti horiek. Eta orduan, el, pues el Nikolan Bart ziren tipo batzuk ere zinerak anarquistak, eta hor zeuden en planaren egiten, eta ere atxiratu zituzten, egon zen un montaje polizial terrible, eta ere hil zituzten. Eta hortik horrela, uste izan zena de Nio Morricone, eh, komposatu zuen abesti hori, de Here's to You, Nico Lambert. Oien nomenez. Ziren italianoak eta ni ez da italiano horregatik. Hiltzituzten ere bai, oie. Eh? Bai, bai. Silla elektrika edo ez dakit zer. Ba, bueno, ah, gaur egun ikusten duguna, ez? Bai. <laughs> eta como dato, da, como dato da, curioso, estatu batuak, que por cierto da mucho asquito, eta Kanada, ez dute aitortzen egun hori jaimo duen. Osa, hor ez da jaia ez dituztelako aitortu nahi e, langileen egun hori, oza, langileen eskubide horiek, ez, dituzte, ez diet eman nahi langilei egun hori, errekonozimendu hori. Gero ere, e, horrekin batera ere, estatu espainolean ere, e, ze karo, esas 8 horas de trabajo, lortu ziren gutxi gora bera, estatu batuetan. Bai, Baina estatu espainolean e, hori zen fikzio utza ere bai. Eta e, beste greba batzuen ondorioz, la, esaten dena las huelgas de la canadiense, zela elektrika bat e, Katalunian, e, ba, greba handi hoien ondorioz, hemen lortu zen, ba, hori, e, ordu horiek, ez? Greba horiek hasi ziren, e, pertsona, ez dakit, pertsona gutxi, pertsona bat, edo lau pertsona bai. galera bota, bota zituzten en la kanadiense, que era una eléctrica bota zituzten kalera, eta euren lankidea jarri ziren greban, en plan, para que les volvieran a readmitir. Eta gero, bota zituzten a 100 en vez a esos cuatro, echaron a 100 Eta orduan zer gertatu zen, ba, la eléctrica la otra eléctrica que había egin zuen greba de, en solidaridad eta pizkanaka pizkanaka hasi zen elkartasun hori ahonditzen hasta que llegó a una supergreba general que paralizó todo eta orduan estatuak jarri behar izan zuen las 8 horas eh, de que bueno, luego se cumplirán o no, baina bueno, gutxienez eh, legalki sortzi ordu Osa, ikusten ari garena da, osa, borrokatzen ez baduzu, pues, que te dan por todos lados. Eta lortu izan dena e, denboran zehar, ba izan dela e, borrokatu izan delako, eta jendea hildelako, eta, bueno, sufrimenduz eta borrokas, ez? Ez da izan ezer e, oparitua, ez da ezer lotu lortu e, sartzen un boto en una urna, baizik eta kalean eta borrokatzen. Osea, que politiko batez da etorriko tipo orgoitik eta aldatuko duela guztia. Andoratu gara batzatea. Sí. Sin más. Que... Que movida, eh? Que bajón, no? Osea, nik duzu asaldu dena. Eh, ulertu da? Nik esan asaldu eh, dana? Un poco bai, por encima. Bai, errez, ulertu da, bai. Ulertu dando? Bai problemarik gabe. Hemen usten dit eh, bakarrik eh, ez dakiz zuek ze pentsatzen duzu, eh? uste dut ez duzuela igual oso ondo garatua el 1 de mayo zer den eta gauza hoiek. Horren inguruan ze pentsatzen duzu. gaur egun lan egin duan enpresan ez da ezer bete. Osea, 16 ordu baino gehiago egon naiz lanean eta hostia. iruditzen zai zerbait fiziozkoa edo. Osea, ze gaur egun hori bizi izan du. Osea, que jendeak dino que gaur egun ya... Eta zer, osea... Bai, bai, porque jendeak gaur egun esaten du, que el 1 de mayo ya no, como que no es necesario, que ya las, las, lan baldintzak dira ona, en general, no sé qué, baina hori da guztiz gezurra, eh? Zea adi zure kasuan, zo zu sartzen zinen, zo zu non lan egiten zen, no? Ez dut ez vale, esatea vale. igual izen, eta hori, vale, eta, vale. igual da eh, importa den gutxien eskoa, ez? Ba, e, gaur adibidez e, nire lankideak lanean zeuden, osea, azte burutan, agian pizka aldatu dira kondizioak edo, baina ni biz esan dudana izan da hogei orduko jornada bat egun baten. Eta ez da ordu estrarik orda du, igual bi edo jabetetan zehar, egun bat libre nuen izan ere, eta, eta hori ez da entxinean izan, izan da gaur egun. Osa, duela urte bat baina gutxiago. Osa, que gaur egun ere borrokatu behar da, ez? Bai, ba, ni uste dut badago la jende pillo bat lan askotan, ba... A, ah, bale, bale. Lan askotan, ba, haien... E, eskubideak edo, ba, ez direnak betetzen, ez? Zer bentsatzen duzu, nahi du zer esan? Bai, ba, nire ustez botere asko eman zaio empresarioari, eta bari, handiak duten pertsonei, eta dago ne ustez, eh? Ozen, uste dagoela, nabritzen da, dagoela beldur sozial bat, ez, ba, bai, borrokatzera, mugitzera, ba, hori, ba, botako nautela beldurra, edo, Hori ez, azkenan beti ongo da beste norbait, zure lan hartuko duna, beraz, enpresariak ez dauka, oza, arazorik ez dauka, arazo izango duna zu, zara. Si, gaur egun dagoela beldurra, ez? Bai. Izartean, jendea ez mugiarazteko, beldurra, en plan, guai, que no me comen, que no me quemen el coche, que no me quiten gaur, el trabajo. Gaur goizan egone hitz egiten, eta esaten genuen hori, e, daukagula lo justo, ez? Osa, en plan, daukazu lan prekario bat, baina, bueno, bizi alzara muy precariamente, baina bueno, bizizar ahora saude como mugan, eta, sabes, que todavía tienes algo que perder un poquito, orduan es du borrokatzen por ese poquito, esa migaja de bai. mierda que tienes, gaude hor como mugan, te dan la, una ayuda, una ayudita, una mierda, orain esan du eh, BNV que duela laguntza bat para alquiler, pues bueno, no sé a quién le va a servir eso, baina igual pues pasa subvivir sub un poquito, ¿no? Igual horrekin, baina hori ez da nahikoa, ¿es? Dira partxeak, ¿es? Eta gaude hor hori navegando en, en parches de mierda eta gero uste dugula que, que no somos pobres. Nire ustez bizi gara mundu batean que no queremos asumir que somos pobres, tío. ¿No? Atik? Pues eh, el duda la en la visión esa de la clase media eta dana gara clase media que gesurra da baina es dirudi que no los pobres son son otros los pobres yo que sé baina guz gara pobre gu gara clase media como que toca kultura cultura bat que esfortzuarekin edo bueno pues es badu lana igual es du ondo bia tu es badu o sea es dugu estructuralki ikusten arazoa dugu ikusten dugu arazo individuala pues ese no tiene trabajo, pues porque no habrá buscado bien, o porque no se ha movido, o porque no es de aquí ser Hombre, está Bestakak mundu akartzen ari du tendentzia bat, da, da beldurtzeko, egia son, no sé. La suelto ahí, tampoco quiero meterme Hombre, hori, hori ere bai, ez? hori que si los tuiteros en la cárcel, bai hori eh, altxasuko en la cárcel, altxasuko hoiek izan dira el de la montaje policial terriblea, ero violadores Y los de la manada en la puta cárcel puta En La puta calle. <laughs> baina gongo direla kartzenan denbora gutxi, gero tipoa urdangarin eta bestea hor kalean ja preskri, pues, ja prescrito pres, prescribir, prescribí du, prescribí eh, Sí, eso es lo que te da el médico, ¿no? Te prescribe o no. Ay, es, tío, pues, se dice prescrito, <laughs> prescrito. claro, tío, el puto crimen prescribe. Ah, vale, vale. Claro, pues yo de calea, no sé, es todo una puta estafa. Es que nada no sé, se inda así un poco más fluido el diálogo. <coughs> Manza, su que se ustuso. Eh... Pitos y castores, patos y castores, de cualquier cosa. Yo creo que, bueno, no tienes que cargarte el zar, ¿no? Para <laughs> reivindicarte un poco, ¿no? Y al final es la, única manera que tenemos de, de, de, dar a conocer las miserias y las injusticias que el día a día nos vamos sorteando, ¿no? Pues no nos van a hacer ni puto caso, pero mira, por lo menos ahí está, ¿no? Es lo bueno del, del capitalismo, ¿no? Que te puedes quejar, no te van a hacer ni puto caso, pero por lo <laughs> menos... por lo menos te puedes quejar, entre comillas, ¿no? Hasta cierto punto. <laughs> Hasta que sí. Hasta que quieran. Hasta que ellos quieran, pero sí. Hasta que te meten... Dentro de lo políticamente correcto. Y te meten la por decir algo. Ni, ni uste dut bai... 855. Hmm. Bai dela... Osa, dibidez pensionistekin, pensionista kirsto manifa, unas liadas de la hostia astero, eundaka pertsona bilbon, eta ez da solucionatu eser. Pero ya el PNV ya está inquieto, el Rajoy está inquieto... egin dute. E, egiten dute... Osa, da, da esan dutena, no? Pero ya... Pero se, se inquietan, no? Ahora que se han ido que, Si no hubiera salido nadie a la calle, eh, no hubiera pasado nada, Ahora hori fijo, ¿no? O sea, dado que hago un arma vaca greba eta borroca. Eta, vamos, mm, eta autogestiva eta geure así empezar a plantearnos que, que eh, como nos movemos el culo o, aquí, ¿no? no este en plan, ezik osea, oza, sea, gauza, eta jakitea, en plan, elkarrekin lan egiten. Bakutxako portatzen nahi duena, baina elkarrekin lan egiten. Nire ustez.